Alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala وبارك على wa ala alihi wa وأصحابه ajma'in. Draga braćo muslimani, u našim proteklim emisijama govorili smo o učenju Kur'ana i spomenuli da postoje dvije vrste učenja Kur'ana. Prva vrsta učenja Kur'ana koju smo prethodno obrazložili jeste čitanje, izgovaranje Kur'ani Kerima a druga vrsta učenja Kur'ana jeste proučavanje kur'anskih propisa, vjerovanje u sve što je spomenuto u Kur'anu i slijedjenje kur'anskih propisa, izvršavanjem naređenog i ostavljanjem zabranjenog. Upravo je ova vrsta učenja Kur'ana najveći razlog i cilj objavljivanja Kur'ana, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala kitabun enzelnahu ilike mubarakun lijed debberu ajatih, volijete dekara ulul elbab, knjigu koju ti objavljujemo blagoslovljena je da bi oni o riječima njezinim razmislili i da bi oni koji su razumom obdareni pouku primili. Na ovakav način naši ispravni prethodnici učili su Kur'an, vjerovali su u njega, sprovodili njegove propise sa čvrstim i istinitim ubjeđenjem. Ebu Abdurrahmane Sulemi Rahimehullahu Teala kaže, kazivali su nam oni koji su nas poučavali Kur'anu, Osman ibn Affan, Abdullah ibn Mas'ud i drugi radijallahu anhum, da su oni kada bi naučili kod vjerovjesnika alaihi salatu wasalam deset ajeta, ne bi išli dalje, i učili više od toga sve dok ih ne bi naučili na pamet i dok ne bi naučili znanje i rad koji proizilazi iz tih ajeta. Pa su govorili, učili smo i Kur'an, i znanje, i rad, sve odjednom. Ova vrsta učenja Kur'ana razlog je sreće ili nesreće. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى Od mene će vam uputa dolaziti i onaj ko bude slijedio moju uputu, on neće zalutati i neće nesrećan biti, ali onaj ko okrene glavu od moje knjige, taj će teškim životom živjeti i na sudnjem danu mi ćemo ga slijepim oživjeti. U ovim plemenitim ajetima Allah subhanahu wa ta'ala pojasnio je kakva nagrada čeka one koji slijede njegovu uputu, koju je objavljivao svojim poslanicima, a od svih tih objava najuzvišenija je Kur'an i Kerim. Također pojasnio je kaznu pripremljenu za one koji se okreću od njegove upute – Što se tiče nagrade za one koji slijede Allahu uputu Kur'an i Kerim, oni neće zalutati, niti će nesretni biti. Ako bude sačuvan ovoga, znači da će biti na uputi i da će biti sretan i na dunjaluku i na ahiretu. A što se tiče kazne, pripremljene za one koji se okreću od Allahove upute, okreću se od Kur'an Kerima, Oni koji se ohole i uzdižu od postupanja po Koranu, oni će zalutati, oni će biti nesretni i na Dunjaluku i na Ahiretu, živjeće tjeskobnim životom na Dunjaluku, živjeće u brigama, nemiru, rastresenosti, jer niti su ispravno vjerovali, niti su dobra djela činili kaže Allah subhanahu wa ta'ala ulaike kal an'am bel hum adal ulaike hum gafilun oni su kao stoka čak su i gori oni su zaista nemarni takvi će u kaburu živjeti teškim životom kabur će ih stisnuti tako da će im se u njemu rebra izmiješati a kada budu proživljeni, bit će slijepi, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ kullama khabat zidnahum sa'ira mi ćemo ih na sudnjem danu proživjeti i sakupiti licem zemlji okrenute slijepe nijeme gluhe boravište njihovo biće džehennem kad god mu plamen jenja pojačat ćemo mu oganje Dakle, pošto su u pogledu slijedjenja istine bili slijepi na dunjaluku, gluhi u pogledu slušanja istine, nijemi u pogledu govorenja istine, odnosno govorili su قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون govorili su, srca naša su pod pokrivačima, daleko od onoga čemu nas ti pozivaš. Mi smo gluhi za to, između nas i tebe je pregrada, pa ti radi i mi ćemo raditi. Tako su govorili Allahom poslaniku Muhammedu alihi salatu wasalam, pa će ih Allah subhanahu wa ta'ala s razmjerno njihovom ponašanju na dunjaluku tako nagraditi na ahiretu, pa će ih na ahiretu zanemariti, kao što su oni zanemarivali njegovu vjeru, njegov šerijat na dunjaluku. Allah subhanahu wa ta'ala rekao je, Kale, rabbi, lime hašaruteni a'ma, wa kad kuntu basira. Kale, kedalike etetke ajatuna, fenesiteha, wa kedalike li jume tunsa. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, za onoga koji je okretao glavu od njegove knjige, kada na sudnjem danu na ahiretu bude prožiljen slijep, da će reći, gospodaru moj, zašto si me slijepa oživio kada sam imao vid? Allah subhanahu wa ta'ala će odgovoriti, evo zašto. Dokazi naši su ti dolazili, međutim ti si ih zaboravljao, pa ćeš danas isto tako biti zaboravljen. Ovo je za njih odgovarajuća nagrada. Buharija bilježi od Semure ibn Džunduba radijallahu ta'ala da je rekao Kada bi Allahu poslanik alihi salatu wasalam klanjao sabah namaz, okrenuo bi nam se svojim licem, a zatim bi upitao Ko je od vas noćas nešto sanjao? Pa ako je neko od nas sanjao, ispričao bi mu san, a on bi govorio maša Allah, maša Allah. Jednog dana nas je upitao, je li neko od vas nešto sanjao? Pa kada smo odgovorili ne, on je rekao, ja sam sinoć sanjao dva čovjeka. Oni su mi prišli i odveli me. Pa sam vidio s njima mnogo šta. Zatim je rekao, krenuli smo sve dok nismo došli do čovjeka koji je ležao na svome potiljku, a drugi je stajao iznad njega s kamenom u ruci i razbijao mu njime tim kamenom glavu. Kada bi se kamen otkotrljao od njega i onaj otišao po kamen, ovome bi se glava vratila u prvobitni oblik. Zatim bi ponovo učinio kao i prvi put, pa sam rekao subhanallah, ko je ovaj čovjek? Rekli su mi, nastavi, kreni, idi dalje. Zatim je spomenuo Allahu poslanik alihi salatu wasalam šta je sve vidio. Na kraju su ga ta dvojica ljudi koja su ga odvela obavijestili o svim ljudima koje je susretao na svom putu. Pa su mu rekli, što se tiče onog čovjeka kojem se glava razbijala kamenom, to je čovjek koji je naučio Kur'an, a zatim ga napustio – i koji je prespavljivao propisane namaze. Od Ibn Abbas radijallahu anhuma prenosi se da je Allahu poslanik alaihi salatu wasalam u hudbi na oprosnom hadžu rekao Doista je šeitan izgubio nadu da će biti obožavan u ovoj vašoj zemlji, ali je zadovoljan da mu se pokorava u drugome mimo toga, u nečemu što vi prezirete od svojih dijela, pa se toga pripazite, ja sam ostavio među vama ono što ako ga se budete pridržavali, nikada nećete zalutati. Ostavio sam vam Allahovu knjigu i sunnet njegova poslanika. Od Amra ibn Shuaiba, od njegovog oca i njegovog djeda, prenosi se da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao Kur'an će na sudnjem danu biti otjelovljen – učenje Kur'ana, ono što je čovjek vjernik učio od Kur'ani Kerima na Dunjaluku, to će na sudnjem danu dobiti svoje tijelo. Pa će doći čovjeku koji ga je naučio na pamet, ali se suprostavljao njegovim naredbama, nije radio po njima, pa će mu biti protivnik. Reći će, gospodaru moj, nosio me je u sebi, a prezren li je on nosilac. Prelazio je moje granice, zapostavljao moje naredbe, činio ono što je u meni zabranjeno, ostavio je pokornost spomenutu u meni, pa neće prestati govoriti o njemu, iznoseći svoje dokaze sve dok mu se ne kaže postupi s njim kako, kako hoćeš. Uzet ga za ruku i neće ga pustiti sve dok ga na nos ne baci u džehennem. U sahihu imama muslima bilježi se od Ebu Malika Lešarija radijallahu an, da je Allahov poslanik sallallahu alihi wa ala alihi wa sallam rekao Kur'an je dokaz za tebe ili protiv tebe. Ibn Mas'ud radijallahu an kaže Kur'an je šefaat džija, zagovornik, zauzimač, čije će se zauzimanje prihvatiti – Stoga, ko Kur'an uzme za vodiča, on će ga i odvesti do dženneta. Ako Kur'an zanemari, taj postupak će ga odvesti u vatru. Teško li se onome čiji protivnik bude Kur'an? Kako da se onaj koga si uzeo za svoga protivnika zauzima za tebe? Teško li se onome za koga se budu zauzimali njegovi protivnici? Zato Allahu i robovi, ova Allahova knjiga je pred vama, uči se i sluša, To je Kur'an koji kada bi se objavio kakvom brdu, vidio bi kako se to brdo ruši i strahopoštovanja prema njemu. Međutim, i pored ovoga većina ljudi nema uši da ga sluša, niti oči da plače nad njim, niti srca da strahuje zbog njega. Nema povođenja za Kur'anom pa da se može nadati za uzimanju za dobro. Srca su daleko od bogobojaznosti, iskvarena su, nad njima su se nadvile tmine, tako da niti vide, niti čuju. Koliko li se pred nama uči kuranskih ajeta, a naša srca ostaju tvrda kao kamen ili su još tvrđa? Koliko li smo doživjeli Ramazana, a naše stanje, stanje je nesretnika? Mladići ne ostavljaju svoje strasti, a stariji još uvijek razmišljaju o lošem, pa nikako da se pridružimo iskrenim i čestitim? Kakvo je naše stanje u odnosu na narode koji su se odazivali na prvi poziv Allahovog glasnika, kojima su se srca ispunjavala strahopoštovanjem kada su im se učili Allahovi ajeti? U kakvom smo mi to stanju? U odnosu na narode kojima je Allah subhanahu wa ta'ala podario svoje blagodati i oni su ga istinski na ispravan način spoznali pa odabrali da budu njegovi iskreni i čestiti robovi. Ibn Mas'ud radijallahu anhu rekao je Onaj ko uči Kur'an prepoznaje se po neprospavanim noćima dok drugi ljudi spavaju, po danima provedenim u učenju dok se drugi na razne načine zabavljaju, po plaču dok se drugi smiju, po skromnosti dok se drugi odaju svakojakim stvarima, po šutnji dok se drugi raspravljaju i u govoru nadmeću, po skrušenosti dok se drugi prave važni, posjeti i tuzi dok se drugi vesele. Draga moja braćo, čuvajte Kur'an prije nego li ode od vas. Ustrajno izvršavajte njegove propise, nemojte ih zapostavljati i griješiti. Znajte dobro da će Kur'an biti dokaz za vas ili protiv vas kod istinskog vladara Allaha subhanahu wa ta'ala znak zahvalnosti na ovoj Allahovoj neizmjernoj blagodati, ne ogleda se u tome da je zanemarimo. Znak veličanja Allahovi svetinja ne ogleda se u izigravanju sa njegovim propisima. Allah subhanahu wa ta'ala je rekao وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا Na dan kada nevjernik svoje ruke bude grizao govoreći kamo sreće da sam se uz poslanika pravog puta držao. Ja vajileta lejteni lem et tahid fulanen halila, kamo sreće, teško meni da toga i toga za prijatelja nisam uzeo. Laqad adalleni ani dhikri ba'de idh ja'ani, wa kane šeitanu lil insani hadula. On me je od Kur'ana odvratio, nakon što mi je dostavljen bio, a doista šeitan čovjeka uvijek ostavlja na cjedilu. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ inna qavmi tahadu hada al-Qur'ana mahđura. Poslanik je govorio, gospodaru moj, narod moj, ovaj Kur'an izbjegava. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَسِيرًا Isto tako, mi smo davali da svakom vjerovjesniku nevaljalci neprijatelji budu, a tebi je gospodar tvoj dovoljen kao vodič i kao pomagač. Gospodaru naš, obskrbi nas iskrenim učenjem tvoje knjige, učini nas od onih koji će putem Kur'ana zadobiti spas i sreću. Gospodaru naš, obskrbi nas i pomozi da ga ispravno čitamo, da ispravno čuvamo njegove granice i propise i vodimo računa o njegovoj svetosti. Gospodaru naš, učini nas od onih koji će imati čvrsto znanje o Kur'anu, vjerovati u njegove jasne i manje jasne ajete, vjerovati u sve spomenuto o njemu i sprovoditi njegove propise. Gospodaru naš, najmilostiviji, oprosti nama, našim roditeljima i svim muslimanima, Neka je Allahov salavat i salam na našeg vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga slijede do sudnjega dana. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallillahumma ala nabina Muhammed, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.